ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1890 գրակոց։ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդմամբ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, պատասխան գործողությունների դիմելով միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի շրջանի ուղությամբ Թալիշ բնակավայրից դեպի հյուսիս արևմուտք։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արցանագրվել։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման բանակցություններից ու Երևանը պատրաստ է քննարկել բարձր մակարդակի վրա նոր հանդիպման հնարավորությունը, եթե Բաքուն կատարի նախորդ հանդիպումների ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իսպանական EFE գործակալությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հերանեկարներին։ Մենք երբեք բանակցություններից չենք հրաժարվել, այդ թվում բարձր մակարդակի հանդիպումներից։ Մենք ուզում ենք, որ նախորդ հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները գոնե մասամբ կատարվեն, ու նոր միայն պատրաստ կլինենք մտածել նոր հանդիպման մասին։ Ինչ իմաստ ունի հանդիպելը, եթե չի կատարվում այն, ինչի մասին արդեն պայմանավորվել ենք, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Ղարաբաղյան հանդրի լուծումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Russia Today ռուսական միջազգային հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, խոսելով տարածաշրջանում անվտանգության ոլորտում արկա խնդիրների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտությանը լուծում գտնելու համար հարկավոր է լիովին հասկանալ հարցի էությունը, որը դարձավ տվյալ հակամարտության հիմքը՝ դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի պայքարն է ինքնորոշման համար։ Աշխատանքային այցով Հունաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը մարտի 14-ին այցելել է Աթենքի Ջենազյան եւ Լևոն եւ Սոֆիա Հակոբյան հայկական վարժարաններ, որտեղ հանդիպել է ուսուցիչների եւ սաների հետ։ Նույն օրը արտգործնախարարն այցելել է Նեա Զմիրնիում գտնվող հայոց ցեղասպանության զոհերի ուշարձան եւ հարգանքի տուրք մատուցել Եղեռնի զոհերի իշտակին։ Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև հանդիպում է ունեցել Նեյազմիրնիի քաղաքապետ Ստավրոս Ցուլակիսի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը հայտարարել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտության մասին։ Մենք ուզում ենք վերականգնել բանակցությունները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ուզում ենք, որպեսզի մյուս համանախագահները ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը նույնպես ներդրում ունենան այդ գործընթացում։ Կարծում ենք, որ չափանիշները հայտնի են եւ կարելի է այս ձգձգված հակամարտության լուծման ուղի գտնել։ Փարիզում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ փաստաթղթերի ստորագրումից հետո հայտարարել է Օլանդը։ Ադրբեջանցի փախստականները կարող են վերադառնալ ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այս մասին ասել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի հայտարարությունը մեծ վերադարձի ծրագրի մասին։ Նա նշել է, որ սա համանման առաջին հայտարարությունը չէ։ Իրականում վերադարձը շատ հեշտ է իրականացնել։ Բավական է դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ փախստականների հարցը քննարկելիս հարկ է հիշել Ադրբեջանից հայ փախստականների մասին։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցի առաջին օրն ավարտվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունում Մոսկվայաբնակ հայազգի բժիշկների եւ ուսանողների հետ հանդիպման, որին ներկա է եղել նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու Նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Եսրաս arczepiskopos Ներսիսյանը։ Հանդիպման մասնակիցներին ուղղված ողջույնի խոսքում ընդգծելով, որ իր արտերկրյա այսերի օրակարգում առանձնակի նշանակություն է ստացել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումներին, քանի որ նրանք այլ երկրների հետ Հայաստանի համագործակցության ամուր հիմքն են, նախագահը ասվածն առավել քան տեղին է համարել Ռուսաստանի դեպքում, որը որտեղ հայկական համայնքը աշխարհում ամենաազդեցիկներից է։ Ձկնորսության արտադրանքի հիգիենային կներկայացվեն առանձնակի պահանջներ, եթե գյուղատնտեսության նախարարության կողմից ներկայացված օրինագիծը խորհրդարանում հավանության արժանանա։ Բելալալայանի ռեպորտաժը Ձգնորսության ոլորտը հայտնվել է գյուղնախարարության ուշադրության կենտրոնում սննդամթերքյան վտանգության տեսակետից պետք է այս ոլորտը բոլոր փուլերում ձգնարտադրությունից միջև սպառում համապատասխանի հիգիենայի պահանջող կանոններին գործադիրի նիստին ներկայացնելով համապատասխան օրինագիծն ասել է գյուղնախարար Արամ Մխոյանը առաջարկվող օրինագիծը կնպաստի Զգորության արտադրությունից միջև սպառումը ներգրաված անձանց կողմնակի տեխնիկական կանոնակարգի բաժնային համապատասխան իրենց աշխատանքների իրականացումը եւ որպես արդյունք սպառողների համար սննդամթերքի գենային ներկայացվող ընդհանուր պահանջներին համապատասխան շուկայի ստեղծման։ Գործադիրն այսօր հավանությանը արժանացրել նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի, ինչպես նաև մշակույթի ու երիտասարդության ոլորտների 2017 թվականի ծրագրերը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի ոլորտում ընդունված ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված է 253 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես այս տարի կշարունակվեն ռազմահայրենասիրական դասիրակության նողված ճամբարներն ու մարզական միջոցառումները։ 2017 թվականին ամառային ճամբարները կկազմակերպվեն Ստեփանակերտի համար 5 եւ 10 դպրոցներում, Ծմակահողում եւ Ասպետ ռազմամարզական ճամփարի կազմակերպում, ինչպես նաև ծախսերի նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության ճամփարներում մեր երեխաների հանգիստ կազմակերպելու համար։ Նախարար Սլավա Ասրյանը նշեց, որ այս տարի կշարունակվի նաև օգնությունը մարզական 19 ֆեդերացիաներին։ Այս հարցի առնչությամբ վարչապետ Արայք Հարությունյանը հորդորեց գերատեսչության ղեկավարին առանձին ուշադրություն դարձնել սպորտի օլիմպիական ձևերին, լավագույն մարզիկներով այս հարթակում ներկայանալու համար։ Մանավանդ մարտարվեստի, կարատեի որոշ ուղություններ օլիմպիական մրցաձև հայտարվել, փորձել հասկանում եմ, որ այսօր դեռ չկան, բայց ուշադրություն դարձնել, եթե պետք է հրավիրել վարպետների, այդ ձևերը ավելի մեծ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել։ Համաձայն եմ այսօր աշխարհի, Եվրոպայի միջազգային տարբեր մրցույթներում ունենում ենք հաջողություններ, բայց օլիմպիադաներում որևէ բան չունենք։ Արայիկ Հարությունյանը հավելեց, որ Օլիմպիական մարզաձևերի համար կառավարությունը անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ ֆինանսներ կտրամադրի։ Պետք է նաև այդ մարզաձևերի քարոշության մասին մտածել ընդգծել է վարչապետը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ Արցախցի Պարուսույց Ելենա Սարգսյանի հիշատակին նվիրված Գրացիա Պարային փառատոնի բացումը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ելենա Սարգսյանը մեծ ավանդ է ունեցել Արցախում պարարվեստի զարգացման գործում։ Փառատոնը մեկնարկեց հուշեր ստեղծագործությամբ խորհրդանշելով վաստակաշատ պարուսույցի վառ հիշատակը հարազատների ու իր գործը շարունակողների սրտում։ Եթե դու որոշել ես սարել, ուրեմն պետք է լինես լավագույն պարուհին։ Այս սկզբունքով էր գործում ու դաստիարակում իր սաներին։ Այսօր իր գործը շարունակում են Զարմուհին ու նրա դուստրը։ Տատյանա Միրզոյանը, ով այժմ գլխավորում է Պարարվեստի քոլեջի դասական բարի բաժինը, հիշում է մորակրոջ խրատներն ու խորհուրդները, որոնք ամբողջ կյանքում ուղեցույց են իր համար։ Когда я пришла работать, вот первое, что она мне сказала, забудь о деньгах, работай для детей. Երբ ես եկա աշխատելու, առաջինը ինչ նա ասաց ինձ, սա էր. մոռացիր դրա մի մասին, աշխատիր երեխաների համար։ Երբ աշխատում ես երեխաների հետ, պետք է մտածես նրանց մասին։ Սովորիր առաջին հերթին հարգել նրանց։ Նա ոչ միայն ինձ էր խորհուրդներ տալիս, այլև բոլորին։ Այն նշաձողը, որ սահմանել են Ելենա Սարգսյանն ու Ռոբերտ Գրիգորյանը, մենք ամեն կերպ աշխատում ենք պահպանել։ Զարմանալի չէ, որ արվեստի դպրոցում պարարվեստը միշտ էլ բարձր մակարդակի վրա է եղել։ Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը կարևորեց փառատոնի անցկացումը, մեծերին պետք է հիշել ու արժևորել, իսկ Ելենա Սարգսյանի կերպարը նրան մանկուց է ծանոթ վարդապետել ապրել հարևանության փոքր ժամանակ եւ նրա կերպարը միշտ մնացել է իմ ուշերի մեջ որպես լուսավոր կերպար եւ կարծում եմ նաեւ կենթանի արվեստի հետ իմ առաջին շփումը հենց նրա միջոցով է եղել Փառատոնը կանցնի 3 փուլով՝ ժողովրդական, դասական ու ժամանակակից բարերի ժանրերով, իսկ ապրիլի 6-ին նախատեսվում է գալա համերգը։ Նշենք, որ փառատոնին մասնակցության հայտ են ներկայացրել Ստեփանակերտում ու շրջաններում գործող մշակույթի տներն ու համույթները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Արությունյանը մարտի 14-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն շրջարարչակազմերի ղեկավարների եւ կառավարության այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Վարչապետը հետաքրքրվել է Գառնանացան աշխատանքների ընթացքով, մասնավորապես դաշտերում տիրող իրավիճակի, սերմերի, բարարտանյութերի ու թունակի միգատների համար ներկայացված հայտերի, ինչպես նաև տրակտորների եւ սարքավորումների բավարար քանակի մասին։ Հանդիպման ժամանակ կառավարության ղեկավարը նշել է, որ շրջաններում շուտով կստեղծվեն Արցախուղի փակ բաժնետիրական ընկերության առանձին ստորաբաժանումներ, որոնք կունենան իրավական կարգավիճակ եւ կգործեն շրջանային վարչակազմերի ենթակայության ներքո։ Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունում հանրապետության անասնապահների ու անասնաբույժների հետ քննարկվել են ոլորտին առնչվող խնդիրներ։ Հանդիպման ժամանակ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանն ասել է, որ ոլորտում կատարվելիք փոփոխությունները շատ կարևոր են, ինչպես անասնապահության զարգացման, այնպես էլ սննդի անվտանգության հարցում։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև բժիշկ անասնաբույժ Տիգրան Հակոբյանը, ով արդեն 4 տարի է ինչ մասնագիտական գործունեություն է ծավալում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հանդիպման ավարտին ներկաներին հուզող հարցերին պատասխանել են գյուղատնտեսության նախարարն ու Հայաստանի Հանրապետության մասնագետը լսել նրանց առաջարկությունները։ Ստեփանակերտի հայկավան թաղամասում կրկժանի հարևանությամբ պատերազմի տարիներից հայտնի կոբրա անունով բլրի վրա հայազգի գոյատևման պայքարի զոհերի հիշատակին նոր ու ժամանակակից հուշահամալիր է կառուցվում։ Հուշամալիրի շինարարական աշխատանքներ իրականացնող Կոբրա Փակ բաժնի տիրական ընկերության տնօրեն Արմեն Արստամյանն ասել է, որ այն կառուցվում է ծննդով Արցախցի պատերազմի մասնակից Մոսկվայաբնակ բարերար Սիմոն Պետրոսյանի մտահղացմամբ եւ օժանդակությամբ։ Հուշահամալիրը երկու գլխավոր մուտք ունի՝ առաջինը Հայկավան թաղամասից, երկրորդը Կրկժանի կողմից։ Ուրախալին այն է, որ ամեն բան հարմարեցված է սահմանափակ կարողություններով մարդկանց ազատ տեղաշարժը ապահովելուն։ Հիմնական աշխատանքներն ավարտված են, արդեն սկսվել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ամենագլխավորը համալիրն իր ճարտարապետական կառույցներով եւ աշխարհագրական դիրքով որևէ այլ կառույցի չի կրկնում, ասել է Արմեն Արստամյանը հավելելով հիրավի այս հուշահամալիրը հայ ժողովրդի հարատեվության եւ անցյալի հիշողության յուրօրինակ խորհրդանիշ է դառնալու։ Մարզասերների համար Ղազախստանի ազգային հավաքականի մարզչական շտաբը գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Բորոդյուկի ղեկավարությամբ հրապարակել է այն ֆուտբոլիստների ցանկը, ովքեր կպատրաստվեն Հայաստանի հավաքականի հետ առաջիկա խաղին։ Ղազախստանի հավաքականը հրավիրվել 25 ֆուտբոլիստ։ Հիշեցնենք Ղազախստանի հավաքականը մարտի 22-ին Լառնակայում ընկերական խաղ կանցկացնի Կիպրոսի հավաքականի հետ իսկ մարտի 26-ին Երևանում կմրցի Հայաստանի հավաքականի հետ աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ անձրև, վարկյանում 3-ից 8 հետագա ուժ գնացմամբ մինչև 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Տակություն։